سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعاً bal kana Allahu bima ta'maluna khabira watakuambia mabedui waliobaki nyuma yametushughulisha mali yetu na ahali zetu basi tuombee msamaha wanasema kwa ndimi zao yasiyokuwamo katika nyoyo zao sema ni nani awezaye kukusaidieni chochote kwa Mwenyezi Mungu akitaka yeye kukudhuruni au akitaka kukunufaisheni basi Mwenyezi Mungu anazo habari za mnayoyatenda بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا lakini mlidhani kwamba mtume na waumini hawatarudi kabisa kwa ahali zao na mkapambiwa hayo katika nyoyo zenu na mkadhania dhana mbaya na mkawa watu wanaoangamia. Waman lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lilkafirina sa'ira, na asiyemuamini Mwenyezi Mungu na mtume wake basi kwa hakika sisi tumewaandalia makafiri moto mkali. Walillahi mulku samawati wal ardh يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye ufalme wa mbingu na ardhi humsamehe amtakaye na humwadhibu amtakaye na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kusamehe mwenye kurehemu. Sayakunu almukhallafuna idha antalakutum ila maghanim litakhudhuha dharuna natabikum. Yuriduna an يبدلوا kalama Allah. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا bal kanu la yafqahuna illa qalila, waliobaki nyuma watasema, mtapokwenda kuchukua ngawira tuwacheni tukufuateni. Wanataka kuyabadili maneno ya Mwenyezi Mungu. Sema, hamtatufuata kabisa. Mwenyezi Mungu alikwisha sema kama hivi zamani. Hapo watasema, bali nyinyi mnatuhusudu. Sio. bali walikuwa hawafahamu ila kidogo قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما Waambie walioachwa nyuma katika mabedui mtakujaitwa kwenda pigana na watu wakali wa vita mpigane nao au wasalimu amri basi mkitii Mwenyezi Mungu atakupeni ujira mzuri na mkigeuka kama mlivyogeuka kwanza atakuadhibuni kwa adhabu iliyochungu ama haraju Wala ala al على haraju Wala ala al المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما Kipofu hana lawama, wala kiguru hana lawama, wala mgonjwa hana lawama. Na mwenye kumtii Mwenyezi Mungu na mtume wake atamuingiza katika mabustani yapitayo mito kati yake. Na atakayegeuka upande atamuadhibu kwa adhabu chungu. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Watakwambia hao waliowekwa nyuma na unafiki wao katika wakazi wa majangwani utaporejea kutoka safarini yametushughulisha mali yetu na hali zetu hata hatukuweza kutoka nawe. Basi tuombe maghfira. Wanasema hayo kwa ndimi zao yasiyokuwamo katika nyoyo zao. Sema kuwajibu, nani anayeweza kukufanyia ni chochote kukulindeni na hukumu ya Mwenyezi Mungu pindi akitaka kukudhuruni au akitaka kukufaeni bali Mwenyezi Mungu amevizunguka vyote mtendavyo kwa ujuzi wake bali nyinyi mlidhani kwamba mtume na waumini hawatarejea kabisa kwa watu wao baada ya vita vyao ndiyo maana mkabaki nyuma na mkadanganyika na hiyo dhana katika nyoyo zenu na mkadhania dhana mbovu katika mambo yenu yote. Na Mwenyezi Mungu alikushajua kuwa nyinyi ni watu walioangamia wenye kustahiki ghadhabu zake. Na asiyemwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake, basi sisi tumewatengenezea makafiri moto nao waka kwa nguvu. Na Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mwenye ufalme wa mbinguni na katika ardhi. ana upanga kwa mpango wa mwenye uweza, mwenye hikma humsamehe madhambi ya mtakaye na humwadhibu kwa hikima yake ya mtakaye Na Mwenyezi Mungu ni mkuu wa kusamehe, mkunjufu wa rehema. Watasema hawa wakazi wa majangwani waliowekwa nyuma na unafiki wasitoke nawe. Mkenda kuchukua ngawira aliyokuahidi ni Mwenyezi Mungu kuzichukua. Twacheni tukufuateni. Hao oh, wanataka kuigeuza ile ahadi ya Mwenyezi Mungu juu ya ngawira hizo aliyowapa waliotoka na mtume kwenda Hudaibia. Ewe Muhammadi, waambie hamtatufuata. Hukumu kama hiyo ya kuzuia kufuata Mwenyezi Mungu aliyehukumia kabla ya hapo kwa mintarafu ya ngawira kwa waliotoka kwenda vitani pamoja na mtume wake. Wao watasema Mwenyezi Mungu hakukuamrisheni hayo bali nyinyi matuhusudu tu hamtaki tushirikiane nanyi bali watu hawa kwa haya wayasemayo hawafahamu sharia za Mwenyezi Mungu ila kwa fahamu chache waambie waliobaki nyuma wasitoke katika watu wa majangwani mtakujetakiwa kwenda pigana na watu wakali wa vita ikiwa mtaitikia wito huo basi hapo Mwenyezi Mungu atakupeni ngawira nyingi katika dunia na thawabu katika akhera na mkikataa kama mlivyokushakataa kabla basi Mwenyezi Mungu atakuadhibuni kwa adhabu ya mwisho wa uchungu. Kipofu hapati dhambi kuacha kwenda pigana na makafiri, wala kiguru hapati dhambi, wala mgonjwa hapati dhambi kadhalika. Kwani hao hawajiwezi na mwenye kumtii Mwenyezi Mungu na mtume wake katika kila anachoamrisha na kukataza atamtia katika mabustani ya peponi yenye wasaa yapitayo mito kati yake na mwenye kuacha kumtii Mwenyezi Mungu na mtume wake basi yeye atamwadhibu adhabu iliyochungu hadi